Paskui aš girdėjau danguje skardžius balsus tarsi didžiulės minios kelbenčios Aleliuja. Išganimas šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui, nes tikri ir teisingi jo nuosprendžiai. Jis nuteisė didžiąją ištvirkelę, kuri sugadino žemę savo ištvirkavimu. Jis atkeršijo savo tarnų kraują, pralietą jos rankomis. Ir dar kartą jie skelbė – Aleliuja, jos dūmai rūks per amžių amžius. 24 vyresnieji ir keturios būtybės parpuolė ir pagarbino Dievą, sėdinti sostę sakydami Amen, Aleliuja. O nuo sosto nuskambėjo balsas. Šlovinkite mūsų Dievą, visi jo tarnai, visi, kurie jo bijote, maži ir dideli. Vėl aš išgirdau tarsi gausingos minios balsą, lyg didelių vandenų šniokštimą ar galingų griaustinių dundėjimą skelbiant Aleliuja, užviešpatavo mūsų viešpats Dievas visagalis. Džiūgaukime ir linksminkimės ir teikime jam garbę, nes prisiartino avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi – Jai buvo duota apsivilkti spindinčią, tyrą drobę, o ta drobė tai šventųjų teisūs darbai. Ir sako man angelas, rašyk, palaiminti, kurie pakviesti į avinėlio vestuvių pokylį. Jis pridūrė, šie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai. Aš poliau jam po kojų, norėdamas jį pagarbinti, bet jis įspėjo. Žiūrėk, kad to nedarytum. Juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir broliai, kurie laikosi Jėzaus liudijimo. Dievą garbink. O Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia. Aš išvydau atvirą dangų ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis vardu ištikimasis ir teisusis. Jis teisingai teisia ir kovoja. Jo akis švietė kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats. Jis apsirengęs krauju permirkusių drabužių ir jo vardas Dievo žodis. Jį lydėjo dangaus galybių pulkai ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Iš raitelio burnos ėjo dviešmenis kalavijas, kuriuo jis ištiks tautas. Ir jis valdys jas geležinė lasda. Jis mina visagalio dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. Ant jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas – karalių karalius ir viešpačių viešpats. Aš regėjau angelą stovintį saulėje. Jis garsiai šaukė, kviesdamas visus paukščius, skrendančius dangaus viduriu. Skriskite šen į didįjį dievo pokylį ir leskite kūnus karalių, karo vadų, galiūnų, žirgų, raitelių, visų laisvųjų ir vergų, didelių ir mažų Tuomet aš išvydau žvėrį ir žemės karalius bei jų kariuomenės, susirinkusias kovoti su raiteliu ir jo kariuomenė. Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas. Jo akise darė stebuklus ir jais klaidinės žmonės, kurie buvo prieėmę žvėries ženklą ir garbino jo atvaizdą. Juodų gyvi buvo įmesti į ugnies ežerą su degančia siera. Visus kitus išžudė raitelis kalaviju, einančiu iš burnos. Ir visi paukščiai prisilėsė jų lavonų.